Ona zvijezda, braću i sestre, koja je vodila mudrace do Vitlejemske pećine, da li je ona vodila samo toga dana ili i na kraju kada ih je dovela prestala da sija. Ta zvijezda nastavila je da sija u pećini Vitlejemskoj. I od tog dana koji nema kraja, od toga dana poslije kojega nije, nije došla noć, već vječiti dan spasenja roda ljudskoga do dana danas, današnjega mi imamo tu zvijezdu, tu svjetlost i tu toplotu vitlejemsku koja nas vodi kroz cijeli naš život. Evo prošlo je četiri dana od Božića. Da li smo mi prestali da živimo u duhu Božića? Mi koji smo postili, pripremali se pokajanjem, preispitivanjem, samo, samo spoznajom i samo preispitivanjem, kakvi smo ljudi, da li smo samo formalno čekali da dođe Božić, jedva čekali da se omrsimo i poslije toga nastavili sve po starom. Čini mi se da mnogi jesmo, zato što smo prihvatili i Božić i Vaskrs i sve druge praznike kao nešto što se tog trenutka dešava kao nešto što ćemo dočekati s tim, završiti, arhivirati ga za ovu godinu i nastaviti dalje, pa ga čekamo opet, a onda opet sada kada dođe vaskrši post, doći će brzo, onda ćemo opet ući u pokajaničko raspoloženje, tražiti ljubav u svome srcu za svoga brata, zato što to kaže crkva i zato što to valja u toku posta. A u stvari je to samo klasična formalnost u crkvi. Crkva nas uči da svaki praznik koji dođe, on nastavlja da živi u nama preko godine. Božić nastavlja da živi do sljedećeg Božića. I tako do kraja naših života. Vaskrs nastavlja da živi u nama, jer je Vaskrs ono što nas nosi i vodi. I nije samo kada dođemo nedljom u crku pa se pomolimo Bogu molitva koja prestaje. Liturgija je zajednička molitva koja traje vječito. Liturgija nije samo ovih sat i 15 minuta ili sat i po, ako po poduži. Nego je to liturgija koja nastavlja da se služi u vječnosti. I vi svi koji ste ovdje u crkvi, vi ste carsko sveštenstvo. Vi ste narod izabrani, vi ste ti koji treba da služite liturgiju i nakon što liturgija završi formalno, kada izađemo iz ove crkve, mi ćemo otići na trpezu ljubavi da nastavimo naše druženje uz kafu, uz rakiju, nešto da pojedemo, ali i kad izađemo sa te trpeze, manastirske, koju nam ovdje bratija priprema, i kad krenemo put svojih kuća, neko će svratiti usput u neki lokal, neko će svratiti ko rođaka, ko prijatelja, neko ko je malo bolji će otići do obiđe bolesnoga, siromašnoga ili zatvorenoga u zatvoru, neko ko koga ništa to ne interesuje i kad dođe kući on će zaboraviti liturgiju iako je sa sobom ponio tijelo i krv Hristovo odavde. Dakle, braći i sestri, draga djeco, ono što želim da kažem je da Božić, liturgija, Vaskrs i svi oni divni praznici koji dolaze, Bogojavljenje, Krstovdan, Jovandan, oni ne prestaju, oni nisu samo toga dana kada je Božić, 7. januara i to je to. Nego on nastavlja da živi Božić u nama. Kao što ona zvijezda koja je dovela mudrace do vitlejema nije prestala da sija. Ona nije bila jednokratna zvijezda koja je negdje po nebu išla i vodila nekakve tamo ljude koji su bili mudri. Evo danas proslavljamo i djecu pobijenu jer za neprijatelje crkve i za neprijatelje istine i Boga nastavlja da živi liturgija i praznik. Samo nama, nažalost, koji smo u prazniku, koji smo Hristovi, mi ga arhiviramo do sljedeće godine i kažemo dobro je prošlo i ovaj Božić, ajde do sljedeće godine da se ovaj ne mirbožamo i da jedan drugoga ne volimo, nego da nastavimo po starom. Nije tako. Moramo da ljubimo jedan drugoga, moramo Božićem da živimo, moramo da živimo Vaskrso, moramo da živimo našim divnim praznicima. Jer ako mi njima ne živimo, onda ih uzalud dočekujemo i sačekujemo i onda kad dođu, doći će nam uvijek u nevrijeme. I to što ćemo mi postiti, ulje, voda, riba, po onom jelovniku iz kalendara koji, na koji se zgrožavam svaki put kad ga pogledam, zato što post nije formalizam i praznik nije formalizam. Tako isto, braćo i sestre i draga djeco, kada formalno prihvatimo post i postimo ga samo onako kako piše i dok traje, traje. I tad se ispovjedimo i pomislimo koliko smo loši i koliko smo mogli biti bolji i kad se završi prazni, pričestimo se i svi trknemo na kobasice, zaboravimo da je prošao Božić, da je došao neki drugi dan po Božiću i mi nastavljamo da živimo onako kako smo živjeli cijele godine. I tako od praznika do praznika smo pravoslavni hrišćani. Ne, mi moramo, braći i sestre, da budemo svakog trenutka svog života pravoslavni hrišćani. Jer formalizam u crkvi ne postoji. Postoji na zapadu, zato više nisu crkva. Mi to ne smijemo da izgubimo. Mi smo crkva suštine, a ne fasade. Mi čovjeka gledamo kao ličnost, a ne kao masku. Nama je čovjek srce i duša. Nama je čovjek Bog, a ne vuk. I zato, braćo i sestre i draga djeco, moramo da nastavimo da živimo praznicima, da živimo cijeloga svoga života, da bismo kada dođe kraj ovo zemaljskoga putovanja našega, izašli pred Hrista i rekli mi smo se trudili, nismo bili najbolji i padali smo, ali smo se trudili da ustajemo i Gospod će vidjeti naše srce i našu iskrenu namjeru. Ali ako kažemo mi smo kao najmladići iz Svetog pisma sve zapovijesti Božije ispunili, od djetinstva, od mladosti, sve što piše u Svetom pismu mi smo pratili, ali slova, papir, Nismo uši u suštinu tih riječi. Onda smo promašili temu. Onda smo postali fasada, a ne ličnost. Zato, braći i sestre i draga djeco, neka bi gospod dao da mi nastavimo cijeloga svoga života, da živimo kao pravi pravoslavni hrišćani, kao Hristova djeca, kao ono dijete iz Lema, kao onaj Gospod koji se razapeo nas radi, nas radi sišao u ad i nas radi vaskrsao. Zamislite koliko ljubav Bog stvoritelj daje nama. On zbog nas silazi na ovo prolazno, e, smrtno e, zgarište koje zovemo zemlja. Zbog nas silazi. On nas poštuje, ali mi jedni druge ne poštujemo. Ne poštujemo ni sebe. Zato gledajmo sebe Božijim očima. A onda gledajmo i brata do sebe Božijim očima. I nećemo nikad pogriješiti. Neka bi Gospod dao da ta svjetlost vitlejemske e, zvijezde nikad ne prestane da sija u nama, u našim dušama i našim srcima i da nas vječito vodi i da iznova očekujemo praznik živeći u tom prazniku. Mir Boži, Hristo se rodi.